بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيو سبومين دارس درس از دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف إمام ترمذي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم اون چیزی که از عبادت رسول الله عليه الله عليه و سلم اومده خصوصا بحث تهجد و قیام لیل رسول الله صلى الله عليه و سلم با اون شب بیداری نه با شب نشینی ها شب بیداری با عبادت و طاعت با خلوت با الله جل و علا و مناجات و نیایش نماز برپا میکردن و نماز میخوندن دیویست و شست حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعید عن مالك بن أنس حاء وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأمرقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة حديث صحيح مسلمة مثل حديث قبلي كداشتين حديث صحيح صابت أس حديث زيد بن خالد رضي الله عنه زيد بن خالد جهاني رضي الله عنه روزي بخود أم قفته أم امشب مراقب رسول الله علیه و سلام میشم در نماز شبش یعنی میشینم نگاه میکنم که چطور نماز شب رو خواهند خوند فتوسطت عتبته او فسطاته عتبه همون آستانه در پایه در یا چارچوب در زیر پاشنه در زیر دره یعنی اونجایی که ورودی در به حالا به مسجده یا از اون دری که رسول الله علیه و السلام وارد مسجد می یا به نسبت اون خیمه ای هست که رسول الله صلی علیه در مسجد زده او فستاطه فستاط خیمه هست خیمه رو رسول الله علیه و السلام در اعتکاف برای خودشون زدن خصوصا در شبهای آخر رسول الله علیه و السلام هفت شب آخر چنانچه در حدیث ابوذر داریم که رسول الله علیه و السلام هفت شب مونده به آخر رمضان اومدن یک روز یک شب نماز خوندن نماز تهجد رو شروع کردن از نماز عشا تا نماز صبح یا تا نصفی از نیمه از شب بعد شب بعدش نخوندن بعد یک شب خوندن بعد سه شب خوندن و دیگه نخوندن صحابه رضوان الله علیه اجمعین اومدن به قول امروزی کمین گرفتن که رسول الله علیه و سلام کی نماز شروع میشه از پشت خیمه بهش اقتدا کردن اومدن نگاه کردن که رسول الله علیه و نمازشون میخونه که اقتدا بکنن از پشت اون خیمه که در مسجد گذاشته بود شیخ از عباد میگه میگه خب فستاد یا همون خیمه که اینجا یاد میشه در روایت ظاهرا در سفر بوده ولی والله اعلم بعیدم نیست و بلکه شاید به این مسئله نزدیکتر باشه که این جریان در مسجد خود رسول الله علیه و سلم رخ داده باشه چنانچه رسول الله علیه و سلم یک اتاق کوچیکی یا از پارچه ای از شاخ برگ نخلی برای خودشون زدن یک جای کوچیکی یا بیشتر روایت آمده خیمه هست یعنی از پارچه یک اتاق کوچیکی که خلوت بکنن با الله جل و علا در اون خصوصا شبهای آخر رمضان به خاطر تهجد که اون عشر رضی میگوید که زمانی که رسول علیه سلام ده شب آخر میشد این کمر همت را میبست برای شب پاس داشتن به نماز از نماز عشا تا نماز فجر تهجد میخوندن خب این همت این صحابیه زید رضی الله عنه که میگوید خب به خودم اون چنین عزم کردم این چنین بر خودم دونستم که باید این نماز را من بیابم چطور رسول الله علیه و نماز میخونه نه اینکه فقط بدون علم داشته باشه نه میخواد مثل رسول الله علیه و نماز بخونه میگه فصلى رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین خفیفتین ابتدا میگه رسول الله علیه و سلم دو رکعت نماز خفیف سبک خون که گفتیم قبلا در روایت ابن عباس رضی الله عنهما داشتیم که اون دو رکعت بیشتر مفسری و شراح حدیث بر این اون دو رکعت دو رکعت بعدیه عشاء بوده خصوصا اینکه رسول الله علیه و سلم زمانی که تهجد در مسجد خوندن چون بیشتر رسول الله علیه و سلم کجا نماز تهجدشون میخوند در منزل کی در مسجد خوندن در رمضان به خاطر همینه که چی اینجا زید میگه من مراقب بودم که رسول الله علیه و سلم نماز شروع میشه خصوصا از پشت خیمه این خیمه کجاست در مسجد والله اعلم چنانچه در روایت ابوذر داریم همچنین در روایت امون عایشه میگه خب دیدم رسول الله علیه و سلم بعد از نماز عشا اولین کاری کردن اومدن که نماز تهجد را بخونن دو رکعت نماز خفیف خوندن که اینجا از این حدیث و حدیث دیگه گرفتن علما که این دو رکعت بعدی بوده چیز حرکتی که یاد شده جز اون 11 حرکت تهجد نیست بلکه این دو رکعت این دو رکعت غیر از اون نماز تهجده که به نیت تهجد رسول الله علیه و سلام میخوندن و هیچ تعارضی با روایت اون عایشه که خواهد اومد نداره که اون عایشه میگه که در رمضان و غیر رمضان رسول الله علیه و سلام بیشتر از 11 رکعت نمیخوندن چون جز نماز تهجد نیست چون خیلی خفیف میخون سبک میخون بعد میرفت سر چی نماز تهجد که این چنین وصف میکنه ثم صلى رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین چرا سه بار تکرار کرد طویلتین یعنی سه بار نماز خون نه نه این خود وصف خود این دو رکعت ها یعنی قد طولانی بود طولانی بود طولانی داره تکرار میکنه دو رکعت خون طولانی طولانی طولانی تاکید بعد طولانی بودنش یعنی خیلی رسول علیه و سلام طولانی خوند حالا چنانچه خواهد اومد چه سوره های رسول علیه و سلام خوندن در تلاوت کردن در اون نمازش پس دو رکعت بعدی خوندن بعد دو رکعت تهجدشون شروع شد ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما دو رکعت دوباره نماز خوندن کوتاهتر از قبل یکم کوتاهتر چند رکعت شد چهار رکعت تهجد حالا اون دو رکعت اشاره رو ول کنید اون تهجد چهار رکعت شد ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما بازم دو رکعت خون کمتر از قبلی ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما بازم دو رکعت خون چند شد 8 رکعت ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما بازم دو رکعت خون کمتر از قبلی ها ثم اوتر چند شد 11 رکعت بله و اون دو رکعت بعد ازش 13 حرکت به خاطر همین گفت ثم اوتر فذلك 13 رکعه این شد چند رکعت 13 رکعت سیزده رکعت که این صحابی رسول الله علیه و السلام میاد از اون نماز بهمون میگن این چنین یاد میکنن در این حدیث بهمون در معجم تبرانی داریم آلبانی هم تصحیح میکنه زمانی که رسول الله علیه و السلام نماز تهجد خوندن هشت رکعت خوندن چهار سلام هشت رکعت خوندن سپس وتر رو خوندن ولی نگفتن که وترش یک رکعت بوده یا سه رکعت بوده و آلبانی سندش هم تصحیح میکنه زمانی که رسول الله علیه و السلام برای صحابه تراویح خوندن هشت رکعتش جدا و بعد وترش هم جدا با اصحاب یارانش خوندن در اون سه روزی سه شبی که خودم پی در پی خوندم ولی خب قبل از اونم یک روزی خوندم بعد فاصله دادن دوباره همینطور و بعد سه شب آخر که دیگه بعد ترک کردن گفتن که صحابه حتی سنگ پر کردن که بیا بیرون برای ما نماز بخون بعد رسول الله صلی الله علیه و میاد باشون صحبت میکنه میگه که من ترسم از اینه که این نماز بر شما فرض بشه خاطر همین نیومدم بیرون که براتون این نماز را برپا بدارم که دیگه عمر بن خطاب بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه و میاد میگه که قبلا ترس از این بود که رسول الله علیه و سلام زنده بود این فرض بشه ولی خب دیگه الان این ترس نیست که فرض بشه پس بیایم اون سنت را زنده بکنیم و نعمت البدعت و هذه و این چیز کار پسندیده یعنی این سنتی که زنده داریم میکنیم بدای لغوی و نه بدای شرعی یعنی این کار که داریم نو دوباره شروع میکنیم این کار جدیدمون که کار جدید از صفر نبود قبلا رسول الله علیه سلم خونده بودن میاد ابی ابن کعب پیش نماز میشه و دو دسته بودن اونجا صحابه عدهی اول شب میخوندن و عده هم آخر شب که عمر خطاب میگه اونهایی که آخر شب میخونن خیلی بهتره اونهایی که از اول وقت میخونن 11 حرکت میخونده حالا در بعض از روایت ها اومده که 20 حرکت ولی خب بیشتر روایت ها بر 11 حرکت به خاطر همین آلبانی رحمه الله روایت 20 حرکتی که یاد شده ده سلام با ستا وتر این روایت رو آلبانی میگه 16 ضعیفه 272 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وأطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي إن حديث صحيح دار بخاري ومسلمة حديث متفق عليه كمنون عائشة سوال مشان از ابو سلمه نماز شب رسول الله علیه الصلاه و السلام در رمضان چگونه بود نماز شب در رمضان نماز تراویح یا همون تهجد تراویح به اعتبار اول وقت گفتی میشه تهجد به اعتبار آخر وقت همشون نماز شبه فرق نمیکنه همشون نماز شبه فقط حالا اسمی که براش گذاشته شده برای اول وقتشون نماز شب گفته میشه تراویح از راحتی و تهجد از وقت تاریکی شب وجود شب و تاریکی شب که حالا آخر شبه که همه خوابن مثل نماز عوابین و اشراق که نماز ضحاس اول وقته و اون وقت ضحا از شروق خورشید شروع میشه تا رب ساعت 20 دقیقه قبل از اینکه خورشید به وسط آسمان برسه قبل از زمان ظهر همش وقت ضحا هست ولی خب اول وقتش اسمش چیه اوابین یا همون اشراق ولی همون وقت نماز ضحا است از اول تا آخر حالا میاد ان در احادیث خیم داشت فقالت اون عایشه اینجا میگوید رضی الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه سلم ليزيد في رمضان ولا في غيره رسول الله عليه الصلاة والسلام نه رمضان و نه در غیر از رمضان بیشتر از اینی که الان میخواد بگه نمیخوندن علی احدا عشرات رکعه بیشتر از 11 رکعت نمیخوندن نماز رسول الله علیه و سلم نماز تهجد نماز شب هیچ وقت بیشتر از 11 رکعت ما کان لیزید هیچ وقت زیادتر از این اضافه بر این نمیخوندن 11 رکعت اینجا هست که شیخ البانی رحمه الله میگه اون شخصی که سوال میپرسه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که نماز شب را چگونه بخونم میگه مثنا مثنا دو رکعت دو رکعت دو رکعت بخون سلام بده میگه خب رسول الله علیه و سلم با فعلش به ما توضیح دادن که ما این دو رکعت دو رکعت را چقدر بخونیم رسول الله علیه و سلم کیفیت نماز را گفتن دو رکعت بخون سلام بده دو رکعت را بخون سلام بده ولی خب شیوخمون شیخ ابن باز و شیخ ابن عثیمین و همچنین چهار مذهب بر اینن که جایز اگر کسی بیشتر از 11 رکعت بخوره ولی که 11 رکعت از باب اقتدا به رسول الله علیه و السلام با اون قرائت با تدبر بهتر از اینکه انسان بیشتر از 11 رکعت بخونه اون برای عاجزه برای ناتوان کسی نمیتونه رکعت خفیف بخونه نمیتونه که به پا بیسته مثل رسول الله علیه و السلام اون قرائت طولانی داشته باشه میخواد سبک بخونه میتونه 20 رکعت و 40 رکعت هم بخونه همون همونطور که امام شافعی رحمه الله در کتاب اون میگه به اتفاق امت 11 رکعت خوندن نماز شب با کیفیت با کیفیت نه بی کیفیت با کیفیت با تدبر در قرآن به اتفاق اومد بهتره از بیشتر از اون خوندن به اتفاق چون نص حدیثه خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم خیر الهدی بهترین روش روش رسول الله علیه و سلم روشش اینجنین بوده و گاهی در رمضان و نه در غیر از رمضان بیشتر از این نخوندن اکتفا میکردن به 11 حرکت خوندن یصلی اربعا لا تسأل عن حسنهن و طولهن چهار رکعت میخوندن نه که چهار رکعت با یک سلام چهار رکعت با دو سلام چنانچه خودش رسول الله علیه و سلم یاد میدن به اون صحابی و همچنین اون چیزی که صحابی یاد کردن از نماز رسول الله علیه و سلم چهار رکعت میخون طولانی از حسن و طولش نپرس از بس که نماز زیبا بود قشنگ بود و طولانی بود تا جالبه این طولانی بودن رو کنار حسن میذاره یعنی اینقدر طولانی و قشنگ بود لذت میبردی از اون نماز صحابه میرفتن پشت خیمه چنانچه در حدیث قبلی داشتیم اقتدا به رسول الله علیه و سلم میکردن صف گرفته بودن مسجد پر شده بود برای اون نماز شب ثم يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن و طولهن چون رسول الله علیه و سلم بین این چهار رکعت فاصله مینداخت گاهی و گاهی هم بین دو رکعت دو رکعت فاصله مینداخت چنانچه داشتیم در حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما که شب بلند میشد دو رکعت میخوند سپس کمی استراحت میکرد سپس دوباره دو رکعت میخوند اینجا ابن عایشه میگه که خب چهار رکعت میخوندن یک از نمونه های نمازش رسول الله علیه و چهار رکعت میخوندن طولانی یکم استراحت میکردن دوباره چهار رکعت دیگه میخوندن کمتر از قبلی لا تسأل عن حسنهن و طولهن نپرس از طولش و زیباییش ثم یصلی ثلاثا سپس سرکت نماز میخون سرکت وتر قالت عائشه رضی الله عنها قلت یا رسول الله گفتم سوال پرسیدم از رسول الله علیه السلام اتنام قبل ان توتر قبل از اینکه وتر بخونی خب فاصله مینداخت دیگه چهار رکعت فاصله چهار رکعت فاصله بعد وتر میخوابی هم تو این فاصله ها بعد رسول الله علیه و آله پاسخ میدن به عایشه میگه یا عایشه ان عینی تنامان چشمام میخوابن میبندم چشام برای خواب ولا ینام قلبی قلبم غافل نیست خواب نیست قلبم بیداره این مزیت رسول الله علیه و و ویژگی و معجزه ای هست برای ایشان برای رسول الله علیه و که قلبش همیشه بیدار باشه یعنی اون خوابی که خودمون درش به سر میبریم به عالم دیگه میریم حواسمون نیست دوره برای خودمون رسول الله علیه و السلام حواسش جمع و میدونه دوره برای چی داره میگذره نه که در خواب حتی در بیداری این معجزه است برای رسول الله علیه و زمانی که نماز میخوندن میگه من میدونم پشت سر من چی خبره سر نماز درسته که شما اونجا ایستادید صف گرفتید ولی خب من دارم میبینم این الله جل و علا این قدرت را به رسول الله علیه و السلام داده بود به عنوان یک معجزه خب الان اینجا داشتیم در این روایت سرکت نماز وتر بعد از اون چهار رکعت و چهار رکعت سرکت وتر میخوندن رسول الله علیه و السلام وترش نمونه های مختلفی داشت گاهی این سرکت با اون چهار رکعت قبلی سرکت با چهار رکعت قبلی یا با شش رکعت قبلی جمع میبست بیشتر از این نداریم یعنی گاهی رسول الله علیه و سلام نه رکعت نماز وت میخون دو رکعت میخون بعد نه رکعت رو کامل میخون یعنی تهجد رسول الله صلی الله علیه و با یک سلام از اول تا آخر چون رسول الله علیه و سلم خصوصا در اواخر عمرشون دیگه کمتر از 11 رکعت خونده ولی بیشتر از اون نه اونم به خاطر عجزش ناتوانیش و مریضیش نه رکعت وتر را یا همون نماز شب را چنین در رسول الله علیه و سلم هشت رکعت بدون تحیات رکعت هشتم می نشستن برای تحیات و بعدم رکعت نهم می نشستن برای تحیات و سلام میدادن قنوتم گاهی رسول الله علیه الصلاه و السلام قبل از رکوع میخوندن و گاهی هم بعد از رکوع قبل از رکوع تکبیر میگفتن الله اکبر اللهم اهدنی فی من هدیت بعد دعا رو میخوندن هرچک الله مهدنی از قول رسول الله علیه و سلام از فعلش نیست ولی خب اومده وارده که الله اکبر رو میگفتن بعد دعا رو میخوندن و بیشتر اون چیزی که وارد شده در دعای قنوت قبل از رکوع تا بعد از رکوع حتی که بعد از رکوع هم ثابت این نه رکعت متصل گاهی رسول الله علیه و نماز وتر یا همون نماز شبش رو هفت رکعت متصل میخوندن در رکعت ششم مینشستن برای تحیات و در رکعت هفتم گاهی هم رسول الله علیه و سلام پنج رکعت وتر با هم میخوندن پنج رکعت وتر با هم میخوندن ولی با یک تحیات اونجا دو تا تحیات نه رکعت و هفت رکعت با چند تحیات دو تا تحیات ولی پنج رکعت با چند تحیات یکی و گاهی هم سه رکعت پی در پی میخوندن با چند تحیات یکی نه با دو تحیات بعضی مثل نماز مغرب با دو تا تحیات میخونن اگر کسی خوندش کنه در نمازش صحیحه ولی که رسول الله علیه السلام با یک سلام و یک تحیات میخوندن گاهی سرکت را با هم میخوندن و گاهی هم یک رکعت تاک میخوندن با یک تحیات پس یک رکعت داریم وتر سرکت داریم نماز وتر یعنی حالا هرچه که وتر خیلی ها میگن که خب منظور از نماز وتر هم نماز شب که رسول الله علیه و السلام میفرما ان الله وتر یحب الوتر الله وتر و وتر رو دوست داره منظور هم نماز شبه الله دوست داره این نماز اون بندگانی که نماز را میخونن الله دوستشون داره گاهی رسول الله علیه و سلام اون نماز شبشون را با یک رکعت خاتمه میدادن که وتر بشه و گاهی با سه رکعت و گاهی با پنج رکعت اینا همه با یک تحیات و گاهی هم هفت رکعت میخوندن و گاهی هم نه رکعت با دو تحیات با دو تحیات اینها شیوه های نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب دویست و هفتاد و امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن 272 دومین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا وحدثنا حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه كمين خب همون حدیث قبلی ولی خب خلاصه تر رسول الله عليه الصلاة والسلام نماز شب رو 11 حرکت ميخوندن خاتمش وتر بود تک بود این رسول الله علیه الصلاه و السلام نمازش یا 11 حرکت یا 9 حرکت بود حالا چنانچه در روایت دیگر اومده با زوج و با نماز شفع تمام نمیکرد نمازش همیشه با وتر و تاک و فرد تمام میکرد یعنی یا یازده یا نه یا هفت یا پنج یا سه یا یک اینکه شف باشه نماز شبش نه بعضی از علما یاد میکنن میگه مناسبت نماز شب یا حرکت شاید به مناسبت اون نماز روزه که با یا حرکت تمام میشه چون نماز روزمون فرضمون ظهر چهار رکعت عصرمون هم چهار رکعت بعد سه رکعت هم که آخر روز مغرب میشه 11 رکعت میگه شاید مناسبتش هم این باشه که رسول الله علیه و سلام نماز شبش هم مثل رواز روز همون 11 رکعت باشه شاید یکی از لطایفی که علما یاد کردن اینجا از این باب یعنی گفتن چون نماز روز با وتر خاتمه یافته با 11 رکعت رسول الله علیه و سلم نماز شبش هم با وتر همون 11 رکعت بوده و دوست داشته که چنین باشه یعنی چون مهم در نماز پاسداری شب با با عبادت با عبادت با راز و نیاز با مناجات با الله جل و علا و سخنش رو تلاوت کردن که خواهد اومد خیلی بحث مهمی خواهیم داشت خصوصا در نماز شب چون همیشه میگیم کیفیت مهمتر از کمیته اینکه تو بخونی دو رکعت دو رکعت ازش لذت نبری ندونی که چی خوندی فایده نداره سودی نداره نماز باید درش تدبر باشه تمعن باشه تلاوت قرآن باشه و اینجا یک مسئله بشه در این حدیث اشاره شده و اونم که رسول الله علیه و سلام زمانی که وترش تمام میکرد دراز میکشیدن اضطجع على شقه الایمن بر طرف راستشون در دست راستشون دراز میکشیدن حالا اینجا داریم بعد از وترشون بعد از اینکه تهجد تموم کردن خصوصا برای که برای نماز صبح آماده بشن گاهی داریم وسط دو تا رکعت استراحت میکردن گاهی اینجا بعد از وتر داریم و بعد از سنت قبلی فجر هم داریم بعد از قبلیه سنت فجر ولی نه در مسجد عاشق البانی رحم الله قضیه را انکار میکنه میگه بعضیا میام مسجد این کارو میکنن خیر میگه رسول الله علیه و سلم سنت قبلیشون در منزل میخوندن بعد روی دست راستشون یه کمی دراز میکشیدن بعد میومدن به برپایی نماز و امامت صحابه‌ای که رضوان الله علیهم اجمعین در مسجد جمع شدن برای اینکه به رسول الله علیه و سلم در نمازش اقتدا بکنن دویست و هفتاد و سومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات 274 من حديث امام الترمذي رحمه الله مقيات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمشي نحوه این حدیث با دو روايات اسناد روایت میکنه که صحیح هر دو نزد هم هست امام من عایشه رضی الله عنها میگه رسول الله علیه و السلام گاهی یعنی نه همیشه نماز شب را نه رکعت میخون نماز شب همونطور که 11 رکعت داشتیم نه رکعت هم داریم از رسول الله علیه الصلاه و السلام خصوصا آخر حیاتشون رسول الله علیه الصلاه و السلام که آخر سنشون بالاتر رفته بود و خصوصا مریض بودن قبل از وفاتش و هیچ تعارضی با اون 11 رکعت نداره و احتمال داره هم که شاید مقصود اون عایشه این باشه که این نه رکعت همون وترش باشه یعنی گاهی رسول الله علیه الصلاه و السلام نه رکعت را با هم میخوندن چنانچه قبلا یادش دویست و هفتاد بانجومين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران قال إن دو شخص که مبهمن در اسناد امام الترمذي رحمه الله اسم شنو مياره و اون ابهام رفع میشه و وقتی که ابهام رفع شده و اون رواتم از لحاظ جرح تعدیل ضعیف نیستن ثقه هستن پس اسناد میشه چی صحیح بخاطر همین آلبانی اسناد را تصحیح میکنه و میگه صحیحه یعنی اینجا وقتی گفت رجل من الانصار رجل من بنی عبس این دو نفر هم مشخص شدن برای ما چنانچه امام ترمیزی اینجا بیان میکنن بخاطر همینه که اینجا آلبانی رحمه الله اسناد تصحیح میکنه خب حلیفه رضی الله عنه میگه که شبی با رسول الله صلی الله علیه و نماز خوندم فلما دخل في الصلاه زمانی که وارد نماز شد رسول الله علیه الصلاه و قبل از اینکه سوره فاتحه رو بخونن اون استفتاحشون یعنی شروع نمازشون چنین بود الله اکبر ذو الملکوت والجبروت والكبرياء والعظمه الله اکبر الله همه چی بزرگتره ذو الملکوت صاحب ملکوت الله جل و رب العالمین صاحب هر چیزی که از مخلوقات وجود دارد الله خالق و بقیه همه مخلوقن الله مالک همه هست کل ملکوت از آن الله جل و علا ذو الملکوت صاحب ملکوته یعنی کل اون چیزی که آفرید از عالمیان والجبروت الله جل و علا چون خالقه بزرگواره بزرگه الله ذل جبروته الله جل و علا نقصی درش نیست و بندگان همه درشون نقصه و الله جل و علا کل اون نقص را جبران میکند همه ها را میپوشند و خودش بی عیب است الله جل و علا این از بزرگیشه جل و علا ذو والجبروت والکبریا الله جل و علا بزرگ منشه الله جل و علا هم بزرگیش ذاته هم بزرگیش در قهل و غربشه الله جل وعلا تمامی صفاتش بزرگه صفتش کبریا هست ولم يكن له كفوا احد الله هم تو نظیری نداره نه در شنیدن نه در دیدن نه در رحم و بخشش نه در لطف در هیچ صفتی الله جل و علا تاکه هیچ نظیری هیچ همانندی نداره همتایی نداره همه این مخلوقات را یک جا میشنود همه را یک آم میبیند کبریاست این بزرگی عظمته والعظمه همه این صفات صفات بزرگیه صاحب اون ذات بزرگ که مخلوقات توان تحمل یک پرتو نور وجهش ندارن این خط مخلوقات پستن حقیرن کوچکن ناچیزه خب رسول الله علیه و سلم این الله را با بزرگی قبل از اینکه سوره فاتحه رو تلاوت بکنن این الله را با بزرگی یاد میکردن بعد از اون سوره فاتحه که میخوندن مسلما و اینجا بقره رو بهمون میگه سوره بقره خوندن سپس رکوع رفتن رکع رکوعه نحوان من قیامه رکوعش هم طولانی بود مثل همون ایستادنی که طولانی بود رکوعش هم طولانی بود علیه السلام و کان یقول سبحان ربی العظیم هی تکرار میکرد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم فوق منزه است اون پروردگارم که بزرگه عظیمه سپس می ایستاد و بعد اون ایستادنش هم مثل رکوعش بود فإن ذکر تكرار میکردن لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد تكرار میکردن تولاني سپس بعد از اون میرفتم به سجده و در سجودم مثل اون قیامی که در رکوع داشتن و اون ایستادنی که دوش البقره میخوندن این ذکر را تکرار میکردن سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاک منزه است اون پروردگارم که علاس صاحب علوه علوه بر خلقش جایگاهش والا و بالاست میگه ثم رفع راسه از سجده بالا آمده بین دو تا سجده چی میگفتن فکان ما بین سجده نحو من السجود بازم بین دو تا سجده هم مثل شون تب کردن رسول الله علیه و السلام و کان یقول و این ذکر تکرار میکردن رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی حتی قرأ البقره والعمران والنساء والمائده والانعام در اون نماز در اون نماز شب هم سوره البقره خوندن هم سوره آل عمران خوندن هم سوره نساء خوندن هم سوره مائده خوندن یا انعام که یادش نیست شک میکنه یک از روات شعبه شک میکنه در این روایت خب، این نماز رسول الله علیه و سلم از بعد از نماز عشا تا نزدیک فجر می ایستادن و این سوره ها را تلاوت میکردن و این چیزی هست که اینجا حذیفه رضی الله عنه بهمون از نماز رسول الله علیه و سلام یاد میکنه 276 حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا أبو بكر بن محمد ابن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعیل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة حديث صحيح من عائشة رضي الله عنها میگوید که رسول الله عليه الصلاه والسلام شبي شبی ایستادن به نماز یک آیه را تکرار کردن چه در مسند امام احمد اومده همین حدیث حدیث ابو ذر که رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی نماز خوندن صلى ليلة فقرأ بآية حتى اصبح یک آیه خود تا صبح بها ويسجد بها با اون آیه سجود میرفت رکوع میرفت یک آیه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم از عظمت این آیه و اون چیزی که خاصه رسول الله علیه سلم از الله بود تو سجدش هم دعا میکرد یعنی برای مؤمنین سجده میرفت با همین آیه برای اینکه دعایی باشه در حق مؤمنین ان تعذبهم فانهم عبادك آیه سوره مائده آیه 118 ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. خب پس این حدیث دلالت بر چی میده در این که مشروع نماز شب را با یک آیه بخونیم یا با یک سوره فرقی نداره برپا بداری اون نماز شبت را با سوره قل هو الله احد لازم نیست که کل قرآن رو بخونی هر کسی در حد توانش سوره فاتحه رو خوندی تموم کردی بعد سوره اخلاص رو تکرار بکنی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا یک آیه را مثل رسول الله علیه السلام تکرار بکنی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هي تکرار کن چنانچه اینجا حدیث صحیح هم از از حدیث امون عایشه هم حدیث ابو ذر رضی الله عنهما داریم از دو تن از صحابه وارد این اکتفا کردن رسول الله علیه و سلم به یک آیه میخوای ان اعطینا را تکرار کن میخوای اذا را تکرار کن قرآن کلام الله جل و علا میتونی تکرار بکنی و حالا خاصی یعنی بعد از سوره فاتحه یک آیه را انتخاب بکنی یک سوره خصوصا اینکه اون آیه تو معناش بدونی و این حدیث بحث تدبر را میرسونه و بحث تزلل و بندگی به درگاه الله جل و علا رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعای دلش بود و این آیه براش خیلی عزیز بود معناش هم میدونست که داره هی تکرار میکنه و هرچند که اطلاع بر تمامی تفسیر قرآن رو داشت رسول الله علیه و سلم خب این آیه براش عزیز بود به خاطر اینکه درش دعا هست ان تعذبوا فانهم عباد بر الله عذابشون نده اینا بندگانتان یعنی دعای هدایت میکرد دعای مغفرت میکرد و این حدیث یک راهنمایی به ما ارشادیه اهمیت تدبر در نماز اهمیت تدبر در اون آیاتی که ما تلاوت میکنیم و اهمیت علم به آیات الله جل و علا اهمیت علم به آیات الله جل و علا نه اینکه تو حالا بگی من یک خط کردم ده تا خط کردم خب چی فهمیدی از قرآن چه درس گرفتی چه عبرت گرفتی یک آیه رو رسول الله علیه و سلم اکتفا بهش دارن میکنن یک آیه شب تا صبح یک آیه من این قضیه رو ابن قیم هم میاره در کتاب مفتاح دار السعاده ابن قیم میگه رحمه الله فلو علم الناس ما في قراءه القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها اگر مردم میدونسن چه فضلی در تدبره تدبر رو ترجیح میدادن بر همه چیز فإذا قراه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبي كررها ولو مئة مرة ولو ليلة اگر یک شخصی بیاد با تدبر بخونه اون چیزی که شفای قلبشه دلشه حتی اگر صد بار تکرار بکنه فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم یک آیه تو بخونی تدبر داشته باشی بتونی فکر کنی توش بهتر از این که تو ختمی بکنی که درش تدبر و فهمی نداری و انفع للقلب و ادعى الى حصول الايمان هم به قلبت بهتره که روشنش میکنه نورانیش میکنه و هم ایمانت با اون قوی تر میشه و هم احساس لذت داری در اون قرآنی که داره تلاوت میشه و ذوق حلاوة القرآن و هذه كانت عادة السلف يردد احدهم الآیه الى الصباح عادت سلف همچنین رسول الله علیه و سلم چنانچه در حدیث داریم یک آیه را بهش اکتفا میکردن در طول شب بخونن تلاوت کنن 277 من حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم جوان بود رسول الله صلی الله علیه و سنی ازش گذشته بود رسول الله علیه و سلم بالای 50 سالشه ابن مسعود رضی الله عنه میگه شبی رسول الله علیه و سلم نماز خون منم قصد بدی داشتم شاگردانش بهش گفتن قصه بده چی بود گفت که خواستم بشینم رسول الله صلی الله علیه و آله ایستاده بود قصه بدم خواستم بشینم خسته شده بودم رسول الله علیه و آله خسته نشده بود با اون سن بالاش شرم میکنه اونجا و عظمت رسول الله صلی الله علیه و آله جلو خودش میبینه با اون سنش داره اون مشقت را و اون سختی را داره تحمل میکنه من تحمل نکنم که جوانم میگه اونجا دیگه خب سبب شد که دیگه من بیسم ایستادگی بکنم و, و با رسول الله صلی الله علیه و آله همراهی داشته باشم در اون نمازش 278 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگید حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الاعمش نحوه مثل حدیث قبلیه از لازمات این حدیث یک مسئله توش هست خصوصا نزد صحابه رضوان الله عليهم اجمعين مخالفت با امام نداشته باشن یعنی حتی در اوج که ها نمیخوان با امامشون مخالفت که رسول الله علیه و مخالفت داشته باشن حتی در ایستادن حالا غیر از این شدت حرسشون بر تکبیرت الاحرام که تکبیرت الاحرامی که امام شروع میکنه ازشون فوت نشه شدت حرصشون اینه که انسان باید حریص باشه با تکبیرت الاحرام همراه امام نمازش شروع بکنه و خاتمش هم با امام باشه اما مخالفت با امام نداشته باشه چنانچه به عنوان یک قصه بعد ازش یاد میکنه ابن مسعود مخالفت با امام را یک قصه بعد یاد میکنه ازش 279 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حدیث صحیح در بخاری و مسلمه حدیث امین عایشه رضی الله که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرض وفاتش نشسته نماز میخوندن گاهی همون نشسته رکوع و شون انجام میدادن و گاهی هم قبل از اینکه به رکوع بره بلند میشدن به اندازه سی چل آیه بلند میشدن و بعد قرائتشون تلاوتشون ادامه میدادن و بعد به رکوع میرفتن به حالت ایستاده و بعد سجدهشون انجام میدادن که اینجا این روایت رو داره میگه امون عایشه و بعد روایت بعدی رو خواهیم داشت که گاهی هم رسول الله علیه و سلم نشسته همون رکوعشون انجام میدادن اینجا امون عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشسته تلاوت میکردن قرآنشون رو میخوندن فاذا بقی من قرائته قدر ما يكون 30 و 40 آیه زمانی که 30 40 آیه مونده بود از اینکه قرائتش تمام بشه تلاوتش تمام بشه از اون قرآنی که تلاوت میکنن در نماز شب حزبی که برای خودشون گذاشته بودن برای تهجد قام فقرأ وهو قائم می ایستادن اون 30 40 آیه را ایستاده تلاوت میکردن ثم رکع و سجد سپس رکوع میرفتن سجده انجام میدادن ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك رکعت بعدی هم همین کارو انجام میدادن رسول الله صلی الله علیه و سلم حالا گفتم به خاطر مریضی و سن بالا و خستگیشون بوده علیه الصلاه و السلام 280 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قاعد وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس حدیث صحيح مسلم صحيح امنی عایشه رضی الله میگوید زمانی که سوال شدن از نماز تهجد رسول الله علیه و سلم نماز شبش تطوعش چنین میگوید که رسول الله علیه و سلام شب زمانی که بلند میشدن برای نماز خوندن اگر ایستاده نماز میخوندن نماز را ایستاده ادامه میدادن و گاهی هم نشسته نماز را همون نشسته ادامه میدادن اگر ایستاده نماز میخوندن سجده و رکوعشون هم ایستاده انجام میدادن و اگر هم نشسته میخوندن رکوع و سجدهشون هم نشسته انجام میدادن که گفتیم این نمونه دیگری از نحوه نشستن رسول الله صلی الله علیه و برای نماز منافاتی با حدیث قبلی نداره گاهی رسول الله صلی الله علیه و هم قبل از اینکه قرائتش تمام بشه بلند میشدن رکوع میکردن به حالت ایستاده و بعد سجدهشون انجام میدادن دوباره می نشستن همونجا هم تلاوتشون انجام میدن و رکعت دوم هم همین کارو میکردن و گاهی هم همون نشسته رکوع انجام میدادن و سجدهشون انجام میدادن نماز فرض برای کسی که عوض نداره قیام ایستادن در نماز شرط صحت نماز به اتفاق یعنی اگر شخصی که میتونه توان داره بیسته بشینه نماز بخونه نماز فرض نمازش باطله ولی در نماز نافله نماز نافله خصوصا کسی که توانشو داره برش شاید به خاطر مشقتش مثلا سختیش بخواد بشینه رسول الله علیه و سلام میفرمایند نماز کسی که میتونه بیسته در نماز اون نافله فرض ده بخواد نشسته نماز بخونه نصف اجر ایستاده رو داره صلات الرجل قاعده نصف الصلاه نصف نمازه خب عبدالله بن عمرو بن عاص این حدیث رو شنیده بود یعنی سخن رسول الله علیه و سلام شنیده بود که نماز شخص نشسته نصف اجر ایستاده است اومد نزد رسول الله علیه و السلام میگه که حدثت یا رسول الله چنین چیزی شنیدم ازت انک قلت صلاه الرجل قاعد على نصف الصلاه نماز شخص ایستاده نصف نمازه و انت تصلي قاعده و تو هم نشسته نماز میخونی نماز نصف اجرشه یعنی اجرت نصف قال اجل اون چیزی که شنیدی درسته ولکنی لست که احد منكم من مثل شما نیستم یعنی اجر رسول الله علیه و سلام چیه کامله تمامه اجر رسول الله علیه و سلام تمام و پس جوانا باید بدونن یعنی خصوصا در ده شب آخر تا جایی که میتونن تحمل بکنن بیستن اجر نمازشون رو نصف نکنن اجر نمازشون رو نصف نکنن چون با نشستن اجر اون نمازت نصف میشه دویست و هشتاد و یکمین حدیث الإمام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها حفصة دكتور عمر بن الخطاب رضي الله عنهما همسر رسول الله علیه الصلاه و السلام میگوید رسول الله علیه الصلاه و السلام نماز میخوندن نماز صبحه منظور نماز نافله صبحه هست به اعتبار تسبیحات زیاد از بس که خود رسول الله علیه الصلاه و السلام توش تسبیح زیاد میگفتن سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم این تسبیحات رو زیاد تکرار میکردن به خاطر همین از این باب گفته میشه نماز صبحه یعنی نمازی که درش تسبیح زیاده الان یکی از وجوه تسمیه و نامگذاری این نمازه هرچند که صبح هم هست از باب اینکه الله درش تمجید میشه و تسبیح میشه و به بزرگی یاد میشه خب رسول الله علیه و سلام میگه نماز خوندن نماز نافله به طور نشسته ولی که میدونی اون نماز نشستهش کمتر از اون نماز ایستادهش نبوده یقرأ بالسوره میخوندن سوره و یرتلها با ترتیل با دقت اون سورشون اون قرآنشون رو تلاوت میکردن رسول علیه و سلام حتی تکون اطول من اطول منها تا جایی که این نمازش طولانی تر از نماز طولانی مثل این بود یعنی نماز ایستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که نماز تهجدش رو میخوندن یعنی فکر نکنید چون رسول الله علیه و سنش بالا رفته بود یا نشسته نماز خونده پس نمازش دیگه کوتاهتر شده از زمانی که چی ایستاده نماز میخوندن نه رسول الله علیه و السلام همونطور نشسته نمازش ولی طولانی بود این چیزی که ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها میگوید و بعضی هم گفتن که حالا حسین شیخ عبدالرزاق این قضیه رو میاره تو شرحش میگه خب رسول الله علیه و السلام یک تفاوتی داشت نمازش با دیگر نمازها نه با نماز شب ایستاده رسول الله علیه و سلام اینجا مقایسه نماز شب با شب نیست احتمال در این هست که این مقایسه با دیگر نمازها هست با نمازهای فرض یا اون نمازه نافله که تو روز خونده میشه میگه این نماز رسول الله علیه و سلام که شب میخوندن طولانی تر از بقیه نمازها بود به اعتبار اون آیاتی که کنارش می ایستادن اگر آیای عذاب جهنم بود به الله جل و از اون عذاب پناه می و اگر آیه از بحث بهش بود از الله بهش می اگر رحمت بود از الله رحمت می اگر مغفرت بود مغفرت می تلبیدن. و این طولش به خاطر این دعاها بود که کنار آیه ها می ایستاد و اون دعا را برای خودشون میکردن یا در مقابل تسبیح مثل سبح اسم ربک الاعلا می ایستادن و رسول الله صلی الله علیه و میگفتن سبحان ربی الاعلا سبح اسم ربک الاعلا زمانی که می می گفتن سبحان ربی الاعلا میگه طولش به اعتبار اینه یعنی رسول الله صلی الله علیه و زمانی که هم می نشستن نماز را خوندن طولانی نمازش طولانی میشد به خاطر این ای که به خاطر دعاها پیش می در نمازش 282 دومين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن, عن ابن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس این حدیث هم صحیحه من عائشه رضي الله عنها که میگوید رسول الله علیه الصلاه و وفات نیافتند تا اینکه بیشترین نمازش به طور نشسته بود نماز نافله نماز شبشون رسول الله علیه و و نشسته میخوندن حالا به خاطر گفتم سنشون سن بالاشون و مریضیشون خب نماز شب تموم شد بریم به نماز رواتب الان بحث نماز شب تموم شد میریم به بحث نماز رواتب 283 مین حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته الحديث عند البخاري ومسلم وصحيحه عبد الله بن عمر میگه با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوندم دو رکعت قبل از ظهر دو بعد از ظهر دو بعد از مغرب در منزلش یعنی اون دو رکعت قبلیه و بعدیه ظهر ظاهرا در مسجد خونده که نمیگه در خونش ولی بعد از مغرب و بعد از عشا که در خونش خونده میگه که در خونش میگه و بعد المغرب فی بیته و رکعتین بعد العشاء فی بیته جمعشون چقدر هشت رکعت شد دو رکعت فجر قبلیه همون که اونم میاد در احادیث ما بعد از کی از خواهرش حفصه رضی الله عنها میپرسه و میشه ده رکعت نماز رواتب ده رکعت داریم چنانچه اینجا عبدالله بن عمر میگه و نماز رواتب دوازده رکعت هم داریم و نماز رواتب چهارده رکعت هم داریم از ده شروع میشه رسول الله علیه و السلام در بحث رواتب میفرمایند کسی که دوازده رکعت رواتب بخونه از اون نمازهای راتبه دو رکعت قبل از فجر چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر دو رکعت بعد از مغرب دو رکعت بعد از عشا منزلی در بهش براش ساخته میشه الله جل و علا براش منزلی بهش عطا میکنه در بهشت برینش حالا فقط چند تا حدیث در کنار این باید اوورده بشه خصوصا اینکه اینجا این حدیث منافات با این حدیث دوازه رکعت نداره با حدیث ام عایشه نداره و همچنین حفصه رضی الله عنهما اونها یه چیزی اضافه بر عبدالله بن عمر میدونن خصوصا قبلیه ظهر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگه خب خوندم با رسول الله علیه و سلم دو رکعت نماز قبلی ظهر کجا خونده تو مسجد خونده چون بعدی مغرب رو میگه تو منزلش خوندم باهاش ولی چی قبلیه ظهر و بعدیه ظهر رو در مسجد خونده کنجا داره میگه بعدیه مغرب و عشا رو در در خونش خونده در منزل رسول الله علیه و سلم خونده امین عایشه رضی الله عنها میگه رسول الله علیه و سلم چهار رکعت میخوندن چند رکعت میخوندن چهار رکعت قبلیه ظهر رو میخوندن احتمال داره بر این که رسول الله علیه و سلم دو رکعت در منزل خونده و دو رکعت اینجا که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما در مسجد دیده از رسول الله علیه و سلم که داره میگه این چنین دیدم رسول الله علیه و سلم نماز خوندن به همین حدیث بعدی تکمله این حدیث را ما میتونیم در نظر بگیریم به همچین حدیثی که خواهد اومد یک مسئله که اینجا نیاز هست که هم یادآوری بشه در فضیلت چارکت قبل از ظهر ما حدیث زیادی داریم از جمله حدیثی که البانی هم رحمه الله تصحیحش میکنه از فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع قبل الظهر ليس فيهن تسلیم تفتح لهن ابواب السماء اربع قبل الظهر چهار قبل از نماز ظهر شخص میون اونها سلام نده لیس فیهن تسلیم یعنی شو رو با هم بخونه با یک تحیات تفتح لهن ابواب السما براش درهای آسمان باز میشه یعنی برای اون نماز درهای آسمان باز میشه البته ما در بحث نماز خوندن چهار رکعت با هم با یک سلام در بحث نماز تهجد هم داریم موقوف البته بر ابن مسعود رضی الله عنه البانی هم تصحیحش میکنه که را حکم مرفوع هم بش علما میدن که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید من صلى اربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسلیم کسی که چهار رکعت بعد از عشاء بخونه منظور از همون نماز تهجدش لا يفصل بينهن بتسلیم که بین اون چهار رکعت با سلام دادن فاصله نندازه عدلنا بمثلهن من لیلت القدر که این مساوی همون شب قدره یعنی در اجر و پاداش اجر و پاداش بسیاری داره خصوصا اون نماز شب و نماز تهجد حالا البته یک از شیوه های خوندن اون نماز تهجد در اون دو رکعت دو رکعت خونده میشه چهار رکعت رو میشه با یک سلام خوند و میشه با دو سلام خوندن یعنی دو رکعت خون سلام بدیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند صلاه اللیل مثنى مثنى نماز شب دو رکعت دو رکعته میتونیم هم چهار رکعت بخونیم با یک سلام بخونیم و از این فضیلت هم برخوردار بشیم البته این بر این معنا نیست که اگر کسی با دو تا سلام خوند از این فضیلت برخوردار نیست این فضیلت فضیلت نماز شب هست نماز قیام یا نماز تهجده حالا چه در اول وقت خونده بشه چه در آخر وقت خونده بشه و ما غیر از اینکه این نماز شفع یا این درکت درکت را میتونیم با یک سلام بخونیم ما قبلا هم داشتیم نماز رو هم میتونیم با هم با یک سلام بخونیم چنانچه قبلا یاد شد چه نه رکعتش چه هفت رکعتش چه پنج رکعتش و چه سه رکعتش ولی برگردیم به اون حدیث قبلیمون اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و در فضیلت نماز ظهر میفرمایند اربع قبل الظهر ليس فیهن تسلیم تفتح لهن ابواب السماء درهای آسمان باز میشه برای این چهار رکعتی که قبل از نماز ظهر خونده میشه بیاد داشته باشی فرمودی الله جل و علا که میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح یرفعه شیخ عبدالرحمن سعدي حرف جالبی میزنه در بحث خصوصا والعمل الصالح خب اینجا عمل صالحیه چهار رکعت قبل از ظهر انسان میخونه بدونیم که الله جل و علا فرشتگانی گذاشته تا اینکه این اعمالمون به الله جل و علا بازگو بکنن که این اعمالمون را به الله جل و علا ابلاغ بکنن الیه یصعد الكلم الطيب اون کلام سخنانی که انسان به سوی الله جل و علا به ها برده میشه والعمل الصالح و عمل صالح به الله جل و علا عرضه میشه اون اعمال ما و الله هست که جل و علا با اون ذکر و یاد الله جل و علا با اون عمل صالح به انسان رفعت میده والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شدید اونایی که خب اعمالشون اعمال نیک نیست اعمالشون گناه و معصیت اونها بر خودشون مک میکنن و مکرشون الله به خودشون برمیگردونه و عذاب در رو خواهند داشت شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله میگه فهذه الاعمال التي ترفع الى الله عز وجل ويرفع الله صاحبها ويعزه فهذه الاعمال این اعمال اعمال نیک الله به من این چهار رکعت بود که در این حدیث که رسول الله صلی علیه اشاره میکنن که درهای آسمان باز میشه براش الله جل و علا با این اعمال به انسان عزت میده یرفع الله صاحبها یعنی صاحب این عمل صالح حالا این چهار رکعت قبل از ظهر و دیگر اعمال و الله جل و علا با اون عمل به انسان عزت میده و اما سیئات اینها بالعکس و اما گناهان برعکس انسان رو ذلیل و خار میکنه پس عزت ما در این پایبندی به نوافل و این نمازهای سنت و از جمله احادیثی که داریم در فضیلت این چهار رکعت قبل از ظهر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند چون در حدیث صحیح داریم اربع رکعات قبل الظهر چهار رکعت قبل از نماز ظهر یعدلن بصلاه السحر اربع رکعات قبل الظهر چهار رکعت قبل از نماز ظهر مساوی نماز سحر یعنی نماز تهجد نماز قیام اللیل پاداشی که الله جل و علا گذاشته برای چهار رکعت قبل از ظهر پاداشش به اندازه نماز تهجده و رسول الله صلی الله عليه و سلم چنانچه در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء این وقتی، این زمانیه زمانی قبل از نماز ظهر بعد از اینکه خورشید به وسط آسمان میرسه که وقت ظهر داخل میشه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء این ساعتیه این زمانیه وقتی در آسمان باز میشه در اون وقت در این زمان و احب ان يصعد لي فيها عمل صالح و دوست دارم در این لحظه که اعمال من بالا برده میشه به سوی الله جل و علا دوست دارم که در اون وقت عمل صالحی را انجام بدم اینم اشاره هست به اون چیزی که از آیه بهش اشاره کردیم از فرمودی الله جل و علا الیه یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه پس اعمال ما و عبادت و طاعتمون به الله جل و عرضه میشه خصوصا در این وقت و باید حریص باشیم در انجام این سنت تا اینکه اون چیزی که شیخ عبدالرحمن سعدی میگه الله جل و علا به مؤمن گذاشته از عزت دادنش و سربلندیش الله جل و علا نصیبمون بکنه و به ما عطا کنه 284 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهیم قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال حدثتني حفصه رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي حديث صحيح از حدیث عبدالله بن عمر از خواهرش حفصه رضي الله عنهما که میگه رسول الله علیه و والسلام نماز دو قبل از طلوع فجر قبل از نماز بعد از اینکه اذان داده میشد یاد کردن که دو رکعت بعد از اینکه اذان داده میشد قبل از نماز صبح دو رکعت نماز میخونن حین یطلع الفج و ینادی المنادی یعنی بعد از اینکه اذان گفته میشه الان چند شد ده رسیدیم دو رکعت هم داشتیم اونجا چی حدیث ابن عایشه که گفتیم بس میکنه از نماز قبلیه رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلیه ظهرشون چند رکعت چهار رکعت کامل تر از این آدم باید همتش بالاتر از این باشه انسان باید همتش بالاتر از این باشه دوازده رکعت بهشته حالا با این دوازده رکعت یعنی چهار رکعت قبل از ظهر دو رکعت بعد از ظهر اگر چهار رکعت بعد از ظهر بخوری چی میشی چه پاداشی دارید حدیث ام المؤمنین ام حبیبه داریم رضی الله عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه و فرمودن من صلى اربعا قبل الظهر و اربعا بعدها لم تمسه النار حدیث هم صحیحه البانی میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند کسی که چهار رکعت قبل از ظهر بخونه چهار رکعت بعد از ظهر بخونه آتش بهش نمیرسه آتش الله جل و علا برش حرام میشه چنانچه در روایت دیگر داریم من حافظه کسی که محافظت بکنه محافظت نه که امروز خوندی فردا ول کنی من حافظه اربع رکعات قبل الظهر و اربع رکعات بعدها حرمه الله على النار الله او را بر جهنم حرام میکنه اینا فضیلته رسول الله علیه و سلم همینطوری تشویق نمیکنه چهار رکعت قبل از ظهر چهار رکعت بعد از ظهر غیر از اون خونه که در بهش برات ساخته میشه جهنم بر تو حرام میشه و همچنین در پاداش چارکت قبل از عصر داریم رسول الله علیه و السلام میفرمایند رحم الله را صلى قبل العصر اربعه الله رحم بکنه بنده ای که قبل از عصر چارکت میکنه اینها نمازهایی هست که رسول الله علیه و السلام برش مواظبت داشتن معمولا هم رسول الله علیه و السلام در دو رکعت قبلیه صبحشون و بعدی بعد از مغرب چه سوره هایی خوندن؟ سوره کافرون و سوره اخلاص سوره کافرون قبلا در فضیلت چه داشتیم براءت از چیه از مشرکین یعنی توحید عبادت سورية إخلاص إلى شيء توحيد علمي توحيد ربوبيات اونجا توحيد ألوهيات توحيد عبادات اینجا توحيد توحيد علمي توحيد ربوبيات حدیثی داریم از ابو ذر و همچنین از ابو الدرداء امام ترمذی البته روایت میکنه در سننش اینجا نه که رسول الله علیه الصلاه و بفرميان میفرمایان ابن آدم اركع لي من اول النهار اربع ركعات اكفك آخره در روایتی لا تعجز این اضافه هم هست درش عاجز نشو از خوندن چهار رکعت ای ابن آدم از خوندن چهار رکعت اول روز تا تو را کفایت بکنم در آخر روز شیخ الاسلام رحمه الله چنانچه ابن قیم نقل میکنه ازش در زاد المعاد میگه که مقصد از این چهار رکعت نماز قبلیه صبح با نماز صبح کسی این چهار رکعت رو خوند الله کفایتش میکنه کفایتش میکنه یعنی چی یعنی او را کفایت میکنه از اون طلبی خاصه که داره حاجتی که داره و کفایتش میکنه از اینکه شر و بدی را ازش دور بکنه این کفایته هرچند که این فضیلت ما در نماز ضحا هم داریم که خواهد اومد و بعضی هم حملش کردن بر نماز ضحا که اول روزه یعنی ابتدای روز خونده میشه حالا اونم انشالله خواهیم داشت ولی خب اینجا چیزی که ابن قیم رحم الله نقل میکنه در بحث فضیلت نماز چیه؟ نماز صبح با نماز قبلیش غیر از اون حدیثی که داریم در فضیلت قبلیه صبح خیر من دنیا ما از دنیا و هرچی در دنیاست بهتره خب نماز صبح قبلیش 285 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگوید حفظ کردم از رسول الله صلی الله علیه و این هشت رکعت دو رکعت قبل از ظهر دو رکعت بعد از ظهر دو رکعت بعد از مغرب دو رکعت بعد از عشا و خواهرم حفصه بهم گفته که دو رکعت هم قبل از نماز صبح میخوندن که من اونها را ندیدم اون دو رکعت ندیدم که رسول الله علیه و سلم بخونن 286 من حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين انجا المؤمنین عایشه را عنها از نماز راتبه رسول الله علیه الصلاه و السلام چنین یاد میکنه که رسول الله علیه الصلاه و السلام دو رکعت قبلی ظهر میخوندن دو رکعت بعدیش و دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از فجر خب اینجا احتمال داره که اون عایشه تفکیک کرده اون چهار رکعت قبلی ظهر اون دو رکعتی که در منزل میخوندن گاهی و گاهی هم در دو رکعتش ادامه در مسجد میخوندن و گاهی هم که اون چهار رکعت با هم در منزلش پیشش خوندن که در بعضی از هم خودمون عاشق نقل میکنه که رسول الله علیه و سلم قبل از ظهر چهار رکعت خوندن اینجا یکی از های نماز راتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم داره بهمون به یاد میکنه دو رکعت پیشش میخوندن یعنی در منزل منافاتی نداره با اون حدیثی که میگه چهار رکعت خوندن چون احتمال این هست که اون دو رکعت بعدی را در کجا خوندن در مسجد چنانچه در حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما داشتیم ولی خب گفتم از باب تأکید فراموش نکنیم ما من عبد مسلم یصلی لله كل يوم 13 رکعه تطوعا غیر فریضه دوازده رکعت خوندی غیر از فرض نافلات نافلت هیچ مؤمنی نیست این دوازده رکعت را بخونه الا بن الله له بیتا فی الجنه مگر اینکه الله جل و علا براش خانه در بهش براش عطا بکنه حدیث در صحیح 287 مين حديث و آخرین حدیث امشبمون امام ترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قلنا فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين حديث ما الباني تحسين ميكونه اینجا حالا شدت حرص خصوصا تابعین تازه مسلمان شدن شدت حرسونه بر اینکه راه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرن اومدن نزد علی بن ابی طالب گفتن نماز رواتب رسول الله صلی الله علیه و سلم نافلش غیر از فرض به ما بازگو کن چطور میخونن در روز نماز نماز رواتبش علی بن ابی طالب اونها میگه انکم لا تطیقون ذلك نمیتونید تحمل نمیکنید گفتن خب کسی که تونست طاقتش آورد میخونه تو به ما بگو چطور میخوندن فقال علی بن ابی طالب میگه اذا كانت الشمس منها هنا اشاره به خورشید میکنه زمانی که خورشید از این ور طلوع بکنه منظور همونطوری که به هنگام نماز عصر در هنگام غروب یعنی کی وقت اشراقش دیگه وقت اشراق خورشید تازه بیرون بیاد ساعت همون هفت خودمون تقریبی یعنی یکی دو ساعت بعد از زمان صبح حالا به هرچند که بعضی اینو هم کردن بر وقت ضحا ولی والله اعلم این وقت اشراق همون نماز اوابین اول وقت حالا بعدا احتمالا انشالله داشته باشیم بازم همین قضیه این ابتدای روزه داره از اول روز برامون میشماره و اذا كانت الشمس منها هنا من الشرق به مشرق اشاره میکرده بر چه وقتی که هیئتها منها هنا عند الظهر به هیئتش نزدیک ظهر یعنی به شدت گرمایی که ظهر هست کیه حين ترمذ الفصال وقت نماز ضحا یا همون چاشت وقت نماز ضحا که الان فضیلتاش بعدا خواهد اومد خب این رسول الله علیه و سلم این غیر از اون نمازهای راتبش ها که علی بن ابی طالب داره بهمون میگه خورشید بیرون می وقت اشراق نماز میخوند بعد نماز ضحا میخوند بعد و یصلی قبل الظهر اربعه قبل از نماز ظهر هم چهار رکعت میخوند بعد از اذان کی ظهر و بعدها رکعتین و بعد از ظهر دو رکعت میخوند و اینم منافاتو گفتیم نداره با خوندن دو رکعت دیگه در منزلشون صلی الله علیه و سلم چنانچه قبلا در حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفتیم و قبل العصر اربعه قبل از عصر هم چهار رکعت رسول الله علیه و سلم میخوندن قبل از عصر هم چهار رکعت یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم چهار رکعت رو با هم نمیخوندن چنانچه در این حدیث داریم رسول الله علیه و سلم بین دو رکعت سلام میدادن بین دو رکعت سلام یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم یعنی اون نمازایی که یاد شده چهار رکعت بینشون سلام میداد دو رکعت دو رکعت میخوند همونطور که خودش رسول الله صلی الله علیه و توصیه کرده بود به صحابی که سلام میدادن حالا مقصدش از سلام هم سلام گفتنه همون تحیات یاد کردن در آخر نماز که بعد از اون سلام میدیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بالتسلیم علی الملائکه المقربین والنبیین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین السلام علینا و علی عباد الله صالح این خلاصه اون چیزی که در این باب داشتیم از عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم از شدت حرص رسول الله علیه و سلم هم بر نمازهای نافله در روز که خاتمه بحث بود هم نماز تهجد رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد وعلى محمد